juntzij nuk aspari qakush juntzij nuk aspari qapanopal juntzij nuk aspari qach'abal tikuluju nimalej rutzil ibech kachalal. niqara ibech chiyalanta tik'ases rik aslem. wakamin kaso japon chiwe jun rutzijonem rikaqchikel cholchi parwi riqach'abel riqabanob'al riqak'aslem rojoj kaqchikela qak'are riruch'ab'el rimayakakchikel b'anob'al jun rusamaj rikak chikel cholchi patalutzij parejuna riyanimaqijuxri achamaqitaj tz'ab'äl katinamit. Paru riqach'ab'el pataq di paq'omab'äl jax paq'atb'eltzij paruchajixik qatinamit di risaqamaq chuqa rimanrichinta risaqamaq toqachiqi takonem taqonemtzij Decreto 19-2003, Nichon Paruwiru Kusashikri Hachapet, Shapakuchina. Ekakchikela de E Ekakchikela de Kajotash Kakchikel Cholchi. Hani malak rutili wich kachalal, hanilani kakabo machi veru mariscope a veki kinchu pamre hun katsihonemri. Hakare, ruchapulri mayaklak chikel banobal, nembre ni kapung babe ronojel mul, Dichinca, ni kakusagri cachapul. Ruma harik arusa magrikak chikel ching ni cacoler cachapul. Ruma richoca, hanilani kakabo machi veru mariscope rish dichriba kamichu Richin, yochtihon. richin niqak'axaj junka iqatzij paqach'ap'äl choqa niqamatioxij chiwe ruman niya rutzijol chike ch'aqachik winaqi richin babe jantape k'an niqap'än rijalajoj tiqsamaj parwi riqach'ap'äl chupam rejun talutzij re' chupam rejun amaj re' rikaqchikel cholchij jak'ari rimoloj rinusamajej riqach'ap'äl jak'ari rinunuk' apo rub'anikil riqach'ap'äl jak'ari nuya apo rubeyalari kemchi chukajalajoj rub'anikilari samajrin tajinchireri cholchi rumari Usta el pa 7839 4147 7839 4147 Jacarera Gelabarro Yonepal Rica Chiquel Cholchi Tocachi Vejachalal Kichoel Richiri Richinka ni ya junca y itzig pa kachapul. Rikin hupan sin junca y ito ik por vir cachapul. Richicho caek o cachalal, rihan pe yeto on. Rumari, manina shibija javita banani hutil. Cacho el pa 7839 4147. Choca, rogri ruinakri kachikel chulchi, janela yohkikot bakami. Achikeruma, bakami k'ojunchik qachoch kan qachoch qaroj qonojela riwinaqi ojkajchikela makamiyoj tikilniqab'ij chik'ojun qachoch akuchin nisamajixbi riqach'ap'äl riqab'an ob'al janila yojkikot rumari riq'ij juk'al ka'i richin rirox ik' richin de junare' xiox kan parok'aj ricachoch b'ey que la kela chijay kela Macamikela, Sticojedir este, y la Chochi, Cachiquel Cholchi, Rumari, Janila, Janila, Truma, Bacami, Bacami, Conogel Rojo, Ríos Cachiquela, gabir Chico, Chica, Choch, Janila Mateo, Chiqueri, Winakiri, Jantapesh, ir Richinski, Nucapor y Cachoch, Ketamanchi, Isamaj, Shukwaj, samar ri ikali kalki ayef eh, aporo ma k'ayef nanuk ma chokta kiri Matios chiqueri winakiri ecopacode de chin kere poco Matios chique conojeleri winakiri y esamur que la pacatpal rumari hecho ka Setoon chetoon de chin dira kan Ek qach'alal chokari shapon chupamre hung ri di q'ijre' ri jun nima q'ijre' xa'pon richrix kitz'ät xkiyaj jun chike ruma babekan bek'an pochi apochi ri chapul, chikel chapul iqal iqal nuk'asp'ape jeb'el rirai ri rayb'aj ri chin tan Chupamre jun ijrecho kaan kajo, yochtijón parubi, lo que Rojetamam babe chuich la catero guachulef, jantapen y kakuzajri Le Jun ijre, tikaik este asha jun kairu tij chkari jun tata rubi, Pedro Mateo, la nimachin. Yalan kijre tamapal parubi, chapul. Choka, chupam la junchik peraj, richiri Stikojeri hun kachipi rubi. di si betamanga chikeri humpatz. Mierchik tuka. Shasheva kami. Shintik el richirichi netzanti hupa. Lumama chohtan cojeca, Rija yalan yalan yalan yalan kakitri rokan kakitru jolón. Lo nojer na hondo punka. Lumari shimbichre. Humpatz tabanahuni malujutil. Katitzan hupa kela pa. que en la que que ma en katzin chokachirat tashkatoka kochiyatzihon kekin. Utkascha ishbeapo makaminta hinet ankelar kiri que matzib achkena kanobunchre ntsutin achel chkar han nuyik litzihonen pa que matzib no ntsutin numungapo que la Sharkin ya rja yahun, pa junta Bakami Bakamika ni yin y king kin junka ohom bohom kichkari junka itag lutzijol. Kishkanahkan babeti banautzil. Jare yo pedi perichinka ni kachop rikatzijonem. Matios chivekatzalar rumarish kope rica chapul, nutemej rica banobal, te rica caslem. Rumari, ni casuja pochivejon pachun si yesilong yesilon. Yesilon rushak takchi, yesilon rushak tak ayis, yesilon rushak tak kotzir, taknapon di ruchuari kaer kikin. Achiqueta roma, manisilon tariwanima takyatin nohir. Yalanta naoj yeiko panujolombre jun ihre en Cantanimbajoyen birchawi. en kuchawech. Kagnilos lorinukush, rumane hatkowi. Rumane Kakohol, Ustapetana, junam kabey. Rita Sheel, ekarchikela rikajotay. I'm latino o oh a boy Manila Chi Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. chivejach va marishko babekik que rejun katzijonem rejun kijre janila yohkikotruma yo yohtijón pa chikel chapul rija chapuil rijantape jantape cochin ikachajij xapakuchita naohkobi tikapanani malogutil kohtzijón pakachapuil rumatakan katz'echiko buch mankajota chik yech'ochiqe pakachap'il pe y pa pakachap'il k'ore kampokong nanaka rumanabih chikek an yotahin kapun koren kanachi rikachapul ikal ikal ikal nkiska kari nekilape honka itaka kirir kiriri hong pakachapul kankitzih kankitzij nojote kanyakatij rumari rumari chupamre hong janila k'ayoj kikot ruma yojtajin chopa kachalar. Chupamre kak'aslem, k'ochini kakusaj, jun, ka'i, oxi, kajitaq chap'il. Rojwinaqi ni qetamaja la hoj chap'il. kase, kamparu peyar. k'ochi yohch'o, k'ochini kakusaj jun chapul. Rumako jala hoj rupeyar rini kap'in, richin k'a yohk'ase. Chaxeruma kase, chin la kachapul? mimankajota ni nim'iij manjun yoch'otal nqatorij kikitaqri yojok' ap'äj que <laughs> nani qetamaj na kikirikate qach'ap'äl kik'in ri qateqatata' kik'in ri qati't ri qamama' jarije ri nab'yel winaqi' ri nikik'ut pech qawich jun ja tijonel ja es que se hinche metamagen, la chaval, que quiere batir, que quiere no mamá. Ja, ¿sabes que coche much? Se hace el ma, ma, baja esa puerta. ¿Sabes que coche muchín? Caslan. Cari, hinche metamag. Rica chique, chaval, no me arriba que mí, y tijón. Baja, chaval, ja, tijones. Ah, chama, tío, es Charlie. Ah, usa petik Charlie, usa petic. Es que Riyuhtajín, Jung Igre, Chirat y Apeba Bejiquín, Bacamí. Matios Carisha Tokayan, Yanquetig Nabij, Chicachoch, Chapachiqueta Nari Chapul, Dinapej Chapul Nahuatamaj, na Napeja Chapul, Jacariri Lengua Materna y Chachepacashlán. rilengua lengua materna, mahatagari, Dijumaya Chapul, Manak, rilengua lengua materna, Jariri Nahuatamajrat chavachuch, qhariq'achin qetamaj roj rat Charlie, akuchi hunchik, nakusaj rat ri qach'ap'äl o chapul, y achken k'atsin chawi ja tijonel tijonel yinin kusaj rikaqchikel ch'ap'äl patijop'äl choqa wachibil, kikin ribach'alar kikin riwachimil richripa tijop'äl hantape rije jantape jantapé ¡Richinca! Johtijon, Johtijon, Yohetan, Yohteen, Ha, Core, Chapacachlan, Johtijon, Bi, Poyin, Jim Betamache, Cochi Yohtijon, Pacachapol, Lumare, Icali, Calaroca, Yon, chuka Kerichin, Yochochuca, Pacachical, Chapol, Tijonel, Tijonel. Ah, Matiosha, Matiosha, Matiosha, Richa, Lijon Pats, Bacamirin, Abisperat, kan elka kinu na perinukushin rumahan tapek a ningnatah yin chirat iqal iqal chabatamaj y bakamirat yatikir chikyatzijon rumarin b'ijyin chijeb'el jeb'el taq napon paqak'ux que nqetamaj jun chik chap'ul ja ¡Ah, tijonel tijonel choca choqa y inel el papiajnin yin ninkanoj eh, akuchiti jovi para chapel e eh, que es una kiri entre papel mi tijón can mi Se cae. yo un chic que es una que choca que jebel y chapechue choca que chue virchue shamushir ala y se chashe pakashlan yin mahon bokonta nigna yin y chocan virge y cho ut mi manak manak rima hopo con alta yin Tijonel, tijonel. Ma tijonel, tijonel. Acuchich, acachic, peraj. Nacuzajrat, ricachiquel, chabul. chapul, shasheba, ve. Chupamri, talutir, nacuzaj. Ay, Charlie, Charlie, Charlie. Ja, rata manchi, di cachiquel, chapul, jacaririn, abeino, chapulín. Rata betamanchi, yin. Takin ko orna, sin betamar chapul. Chivachoch, jaris, kikotsimuch, rumari, ricachiquel, jaririn, abeino, chapul. Chapul. Chuka, yenin kusag eh, rikachapul, pajalajoj tak Rumako moloj akuchi, chuka, inkobi. Rin hakusag rikachikel chapul. Yanan yikikot ruma ojerkan majove tamanta biko moloj. Rin rika Bakami, netamaja pojalajoj tak moloj. Kokei rikapanopal, rikachapul. Ri utzilig kaslemar na chapachiketana kita kri bi nkikusaj rikajchikej ch'ab'ilyin janila yikikot choqak'o nkusan riqach'ab'il pa kat jaay akuchik'o riq'atb'iltzij richiri ntz'aton yin chi ek'o k'ij winaqij choqari ketaman yoyech'o paqach'ab'il umari tiqyina'pon kik'in jujun paqach'ab'il tapeta tapetana El geman cajota yechope Nabiel mur. Karin sutin y jali jal yechope. Lumari kochi yochoroj achil eh, eh, Charlie chali humbat. Canjepel takarat yatapon kikin chakachi kabachipil kikin chakachi winaki. pa Chopo, pakachapul. Está pedanari napiel mur Maustan, kina. Y cali cali rechocan, apon pakijolom y cali cali quiso kisos lapo. Tecnana y tijonchik cachabuil Kore na xoltigup a cupegri canquiridi por icatinel chilloctijón. ¡Ja! Ah, tijonel, tijonel! ¡Yeja, nilo yikikotro masha pacuchi! ¡Inchoca! ¡Nzetón! ¡Chiquil huenakiri nikikuzari kakchiquil chabuir! ¡Romari yinchoca! ¡Taxquiquish! ¡Quiquish, quiquish! ¡Kinok nim, nim, nim, nim, nim! ¡Yin! ¡Han tapek ashtin kuzaj! ¡Rikakchiquil chabuir! ¡Choca! ¡Shkinok pajalajoj! ¡Takmoloj! ¡Tijonel, tijonel ni majón en samajejri cachapur, ni y no pajón, ni matijo ni jo, ni y no tijonel pajón, ni matijo pues tijonel, tijonel. Kitzig charlijum ats arikan yikikota vikino ma, nimre araipal. Yime taman chirati kali kalkasta nuk el rubeyar yakaslem, eh, charlijum ats. Hanile yikikota vikin rumar yatigna yapi. Bakamik achali hum as yop erichin hakasha hun chika etah kohom kichkari hun ka etah rotsihor. Rat achken apun yakanah kama bebikin chupam la hunchik peraj o ya beya. Achken bun. Ha tejonel tejonel ¡I! kanah kama king hunchik peraj ¡I! kanah kama bebichin yixihon ka bebikin pakak chikelcha. Uel tejonel tejonel. Jare yoh talin pe kachalal. Hey! Hola, licenciada. ¿Cuánto tiempo de no verte? Guacamín can hola chignavirpe. Hay que modernizarse. Los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji pakashlan! Chukak ojun jebel no Man romata rima ninkusak tarikak chikel chapel. Roma jariki chapel nute nutata riwatit nu mamá. Harat can kitzigrinabij. Jarejun rutzig rikak chikel cholchi. Kak chikel y kak chikela polegi guaciotti, ci lavano ci sciotti, ci rigliating me. Sacchi solegi guaciotti, ci lavano ci sciotti, ci rigliating me. Ma mi casting sucni male სუხნი მალეკა მეფე მალეკაშტინ სუხნი მალეკა ნაფე შაშეკაშტინ სუხნი მალეკა მეფე Soli chihuahua lingua ciuci, ci palu panu ci sciuci, ci ria ting me. Ma ne kashtin suh, hun chat pakatet, shashe suh, shtinu pop chua ule. Ma ne kashtin suh, hun chat pakatet, shashe kashtin suh, shtinu pop ule. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Janila Matios Chivejach alar rumarisco babejik in chupamre hon katzijonemre. Bakamika Janila yoskikotrumaros cojo bechik babejik Gris chupamre ocho treinta Rikachikel cholchiri shiwetamang y moloj cuarenta chapul. siete Setenta y ocho treinta 78 39 41 47. 78 39 41 47 Jacarera Gilabarro Yonibal Rikach Chiquel Cholchi Manini Mestati Banautil yichawel kelari chingni yaru para parwire jun samajre choka parubi rico oh. riko imkinrix riko paikush richinta ni ya chike, richinta nkataluj roj mabe chupam ritalutzij jun na oj kichinri ojeta takwinaji kichiri katit, kamama. chupam riqak'aslem katuchi qatz'ichi jalajoj yekilapo, yeqijlapo riko heberi kan jeb'ej kang kan utri tamapas rumari chupamre hon igren cajoro hon casuja pochive hon cairu tzigri tatarubi Pedro Mateo rija yalan jebel riru na oj kihre tamapul parubir tak chapul kihre tamapul parubir y maya tak chapul rija anjobal choka nsijon joba pakachapul Rejati jupancha yin jebelma kachashet jantzijorija. Rumari, rejon ijrero jonka jonka suja pochiberish jonka erutzijrija parubi richapul. Chapachike chapul. Rimayatak chapul. Tijabana kausil, tijakashaj jonka etak rutzij. ישין צ'אי חונס קאווי לקיול, יש מושתח, יש שוואנה, יש עג'ה, יש חופו. es es Ixunin, Winajunin, Chajunskaulecul, hijo el Dios es lana ni yaponi, malana no noni yiloni, yetjun di, castol watchwan, ainti, chuig eh, Pedro Mateo, maluin mat, watch chualhan yoxin han yoxin iban co, iban tiej, ma iban eh, en la actualidad, a pesar de que se habla mucho de los idiomas, de las culturas indígenas. Nosotros como hablantes de esos idiomas tenemos un problema, dos problemas bastante fuertes diría yo. La el primer problema es que eh, muchos de nosotros como niños, jóvenes, pues tenemos la pena o nos entra la vergüenza de hablar ese idioma. Pero no nos avergoncemos. Es un derecho que tenemos de aprender ese idioma, de usar ese idioma porque todos, todos debemos usar ese, ese idioma indígena, pero sobre todo un idioma que nos debe llenar de mucho orgullo. Así que si usted no habla el idioma, lo invitamos a hacerlo. Y si usted habla el idioma, pues también felicidades por hacerlo, porque en verdad usted no solamente es un orgullo del pueblo indígena, sino que también usted está eh, preservando todo un conocimiento lingüístico, pero sobre todo un conocimiento de toda una cultura. El otro problema que hay es que muchos niños, muchos jóvenes hablan estos idiomas indígenas, pero no son atendidos en su idioma o en su cultura desde las escuelas. Entonces este problema lo podemos resolver solo si nosotros, los que somos maestros, los que vamos a las escuelas, nos ponemos la mano en la conciencia y decir, debo enseñar a estos niños en su lengua materna, desde su lengua materna. Y para finalizar, quisiera que todos evaluáramos y que no consideráramos el idioma indígena como un curso en el currículum en las escuelas. Hakarejon erutih, utzij xubih kanchi tata Pedro Mateo. Tika Tijabanaka huni malah util. Kan tika tijakusah rikachapul yoh kish. Choka niki richin nikikusahta kacapul, Shab aku na chitana. Ritijonela. Patajtijopul. Tibanani malos utzil. Tikusah rikachapul. Mani yishkish richoka. Mani niyakikish. Rikatit kamama. Hanila Mateo shivekachalal rumah shivakashah. Honka itajanutzih babe. Choka. Choka. Xkwari kachibil Charlie Humbat, Seserumar Hash Peyang. Soyospe Cochishpe. Rumari mas cojeta chiquiquín chupamre jumperajre. Janila Matios chivero mashi bakasaj. Rejon tijonemre, rejon tijonemre chiri chiquel cholchi. Babeca iscoyopej, jonchiquij. Richinquirillos tijón paruviri cachapul paruviri jabanopal. Riajan kanatakan, pa ikaslem yochoyan chik kachalal. Toqnuyik hak'ush juntzij kan nik'asepan ak'aslem Babenita Babeni taneri tzijonem ruch'abel rimaya kakchikel p'anob'al richindi kakchikel cholchin. Ninkaraybej, chixkanejtaken junkay taqnawoj pan ik'aslem. Janila ninkak'awamaj tziwi, rumashoj iwak'axaj chupamre jun ramaj ri. Qach'alal, ixqoyob'ej junchikb'ij, rik'in junchik qatzijonem.